праграма беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец стары прыяцель распавёў мне што нядаўна сустрэў яе якую не бачыў два гадоў тады 20 гадоў назад яны нічога не сказалі адзін аднаму толькі часам іх погляды сустракаліся і яны ён і яна быццам нешта такое адчувалі паміж сабою можа быць роднасць душаў якой так і не суджана было здзейсніцца І вось сёння яны людзі сталага веку з нашмат большым досведам і магчымасцямі нібы дарваліся да тае юначае таямніцы і нішто ўжо не замінала ім зліцца да самазабыцця. Але тут жа яны зразумелі, што гэта зусім не сённяшняе іхняе жаданне, а тое мімалётнае двацігадовае даўніны яны усемагутныя дарослыя людзі папросту механічна ажыццявілі ўласны юнацкі ўспамін можа быць на хвіліну ім здалося што яны багі для якіх не існуе часу але разам яны адчулі што бадай не патрэбныя адзін адному яны нічога не адрадзілі восьось тыя словы якія ўразілі мяне ў расповедзе сябра яны нічога не адрадзілі столькі гаворачы і пішучы пра беларускае адраджэнне зрабіўшы яго летняй прафесіяй для сябе я прызнацца ніколі не задумваўся над тым што можна ж нічога і не адрадзіць а нас ужо колькі часу палохаюць якраз несвоечасовасцю нашага адраджэння а яно і насамрэч нагадвае іншы раз тое запозненае здзяйсненне не таго што мусіла здзейсніцца колісь і не так як яно мусіла адбыцца Праўда гісторыя майго прыяцеля скончылася нічым бо ад яе нічога і не чакалася гэта быў чысты эксперымент без спадзеву на вынік а настойлівыя захады адраджэнцаў усё ж базуюцца на нейкай веры з кім і з чым яны звязваюць свае спадзевы на будучыню менавіта гэтаму пытанню мы і вырашылі прысвяціць сённяшні выпуск вострыя брамы. Thank you падзелы вядомай асобы сучаснага беларускага культурнага кантэксту. Сергей Шупа звязаўся праз тэлефон з дзеячамі нацыянальнага адраджэння ў Мску, горадні Беластоку і Маскве. Маскоўскі беларус Алексей Каўка пачынаў сваё змаганне яшчэ ў глыбокія застойныя гады, калі ягоны сам выдавецкі ліст да расійскага сябра шырока разышоўся па свеце і зачытваўся варожымі галасамі. Сёння на рахунку спадара Алексея некалькі кніг, навуковыя даследаванні і, нягледзячы ні на што аптымістычны погляд на будучыню. На чым гэты аптымізм грунтуецца? Сітуацыя сённяшняя не ўпаўнаважана на адназначны адказ, прынамсі на аптымістычны адказ. Конечно, можно этот факт трактовать и в сенсе такой безнадейности нашего белорусского руху. Але из гэтай безнадзейнасці паўстае і відавочная наша калі хочаце беларуская і неўміручасць і гістарычная перспектыва сёння беларуская супольнасць выказвае дасюль нечаканыя факты імёны падзеі якія ў суме сведчаць аб якасна новым гістарычным этапе у развіцці беларусу як супольнасці Ну чым гэта новая якасць? Ну хаця б згадаем на прыкладзе аднае эпохі, якую мы ўжо перажываем, дакладней аднаго стагоддзя двага. На пачатку ведаем сімбалі гэтага пачатку, каб не памёрлі, сцеражыце мовы свае, каб не ўмёрлі багушэй, і ча хто там ідзе купала, чаго захацелася ім. На зыходзе гэтага, як кажуць веку, уже на парозе 21 пытанне нібы гэты уже адказ свой атрымалі беларус не памёр хто там ідзе уже ведаеце самі беларусы і ведае свет навакольны і бліжэйшы шырэйшы і чаго захацелася ім здаецца таксама справа відавочная калі глядзець уже вачыма навукоўца даследчыка вы ведаеце э, аптымізму і вера моя ў беларусчыну грунтуецца ну на фактах якіх ні на пачатку ні ў сярэдзіне стагоддзя не было і марыць нават аб іх не можна было ніколі так інтэнсіўна ніколі так разнабакова ніколі так э, нястрымана не развівалася беларуская думка беларуская культура так якасна не награмаджвалася не самавыяўлялася як сёння вы паглядзіце якія пустаіць сёння кніжкі ў беларусі вы паглядзіце які ўзлёт беларускай грамадскай філасофскай культуралагічнай эстэтычнай беларускай думкі прыходзіць новая моладзь разумная інтэлектуальная дзёрская вострая нацыянальна заангажаваная адкрытая ў сусвет у кантэкст міжнародны культурны Таким чином, не только уже самим белорусам, а и в международном масштабе люди, которые зацикавились, а их уже сегодня немало, белорусщиной, как э, культурой, как наукой, белорусами, как супольности, и они уже так утягнуты в этот контекст, власно, белорусский, что им развитаться с этим для детей просто никак не выпадает. Таким чином, э, белорусика, как наука, как род гуманітарных заінтарэсаванняў яна як ніколі сёння ну набыла такія правы грамадзянства і конечно з'яўляецца навука вельмі вельмі перспектыўнай а дарэчы дэцэнтралізацыя навуковага і культурнага руху якая сёння назіраецца ў беларусь і ў мінску і ў гомелі ў гародні дарэшце чытанні і всякія сустрэчы а альманахі навуковыя крызнаўчыя літаратурныя гэта ўсяго не пералічыць словам померли мы на целое стагоддзе кажуць раней то нам цяпер сам бог наканаваў верыць жыць і змагацца каб ужо жыць і развівацца паўнапраўным народам под гарантый беларускай дзяржавы спрыднелі блазну хохмы маскі халопскай досыць нематы брат беларусі калі ласка гучней гамонь моя і ты не дай мафюреру і гнюсу цугляць і бэсціць родны кут Давно пою до белорусу смылить горока, Божий суд. Глумцу байструцкой породы жальбами рады не дамо. Срывай мы рабское ярмо, из хаты выметь мы смурода. Нам доля жесткая припала, по горло набрить из Кака з Масквы. Віктор Шалкевіч, які не так даўно выпусціў касету сваіх песень смутны беларускі блюз і аб'ездзіў з канцэртамі многія беларускія і не толькі беларускія гарады. Вось ягоны погляд на сітуацыю. Чаму я Віктор Шалкевіч э, лічу, што заняцце э, беларускай справы это ну па-першае таму што беларуская мова найбольш дакладна выказвае мой унутраны стан. Як вы ўсе ведаеце, у прынцыпе, я калісьці пачынаў з таго, што пісаў вершы па расійскую песню, потым па польскую, а цяпер па-беларуску. Вось, дык так беларушына найбольш мне ўнутрана адпавядае. Ну, другое, таму што з'явілася маса маладых людзей, у прынцыпе, якая думае і глядзіць на свет э, практычна маімі вачыма праз мае песні. Вось. Я не належу да ніводнай партыі, Але тым не менш э, я ведаю, што на мае канцэрты прыходзяць і, і левыя і правыя і сінія зялёныя высялякі. Я неяк іх аб'ядноўваю. Адно з самых асноўных гэта тое, што моя касета, якая называлася смутны беларускі блюз, яна мела акрэслены камерцыйны поспех. Чаму таксама небезнадзейна займацца беларускай справай. Вось. І она мела поспех практычна без жаднай рэкламы без усяго ну, ну, ну не было нічога ну пару каб, каб я, так сказать, прамавалі так э, магутна як прамуюць усіх астатніх я думаю что там было бы вельмі добра усе б зарабілі на гэтым добрыя грошы ну і э, прынцыпе разумеце у нас адчуваецца такі нармальны голад на добрую беларушчыну Нина Белоруссину, которая спевает про мову, там, про Чернобыль, там, про все. А на ну, нормально, на... Есть нормальный человек белорус, который нормально реагирует на новокольный свет, на некие здоровья. Вот на такую, на такую нормальную белорусину народ отшивает голод. Ну и э, когда говорить про такие малые международные поспехи, так мои песни перекладены на украинскую, на польскую и зараз уже на чешскую мову. Ось, я збіраюся з канцэртамі ў прагу ад першага 10 до 12 снежня гэтага года ёсць такі чэшскі поэт дэнак драгон які пераклаў некалькі маіх песень на чэшскую мову а дарэчы яшчэ калі я быў у гэтым годзе на міжнародным фестывалі ў вільні я быў у рускай галерэі на адкрыцці выставы калі я заспяваў пару песень селі і нейкі чалавек сказаў боже какой чудесны архаічны язык яны ну, прынцыпе напэўна яшчэ беларускай мовы так і не чулі Гэта быў беларускі бард Віктор Шалкевіч з горадні. Ён звязвае свае спадзелы на будучыню не з кімсьці і чымсьці, а з самім сабою і са сваёй справай. Будзе рабіцца тая справа, будзе і будучыня. Падобны погляд мае і галоўны рэдактар незалежнай газеты Свабода Ігар Герменчук. Я сёння у большай ступені, чым, допустим, 10 э, год назад упэўнены, што э, перспектыўна рабіць беларускую газету перспектыўна займацца беларускай справай э, я памятаю гадоў можа быть пять шесть назад один мой калега журналіст сказаў что немагчыма э, зрабіць беларускую газету каб яна была ну шырока чытаемая что это маўляў заўсёды будзе газета вузкага кола маўляў толькі таму что яна ну, беларуская сегодня э, мы бачым што свабода з'яўляецца адной з самых папулярных газет у беларусі а ў мінску я думаю што нават самая папулярная газета такім чынам э, значыць ну это абвяргае тое што немагчыма зрабіць беларускую газету беларускую памовай беларускую газету па духу зрабіць папулярнай тым часам мы бачым што нам удалось гэта зрабіць ясна што это каштавала много сіл э, значыць і это не так проста было але все ж таки удалося э, Інша рэч, што любая справа, тым ліку беларуская справа можа мець поспех толькі ў тым выпадку, калі яна робіцца прафесійна. Я думаю, што мне з калегамі ўдаецца рабіць гэта прафесійна і калі параўнаць допустим з іншымі газетамі, паглядзіце, нараджаюцца і рускамоўныя нараджаецца амаль што кожны месяц мы бачым, што раджаюцца рускамоўныя газеты, беларускамоўныя газеты і тое, што гэта руская альбо беларуская газета, это яшчэ не значыць, што ну, ёсць перспектыва альбо поспех. Э, Зрэ, конечно, ад якасці. Калі гаварыць пра тое, так сказать, про перспективность, что будет, допустим, завтра, то я вам скажу, что сегодня газета ориентуется как раз на перспективную частку громадства, на людей адукованных и людей молодых. Мы бачим, допустим, у Минску, так, кто читает газету, это публика, допустим, молодь. Это молодь не, скажем, не, не политично ангажевана нейка, это просто нормальные молодые люди, которые, ну, цікавятся тем, что отбывается, вот, и они наши читачи, мы ориентуемся на их. Таким чином, я думаю, что про два, три, пять, а калі вы говорите про 10 год, то гэтае пытанне наконт того перспектыўна э, перспектыўная беларуская справа беларуская газета ці не на само само падзе. Потому что еще, допустим, 10 год назад я, э, значит, ну, альбо 15 год назад видел всех людей, которые, допустим, ну, занимались э, э, некими там белорусскими справами. Теперь такая неверогодная колькость людей, разумных, адукованных, что э, я на вот всех их не могу ведать. То есть это, это просто технично немогчимо. Игорь Херменчук отказывал на пытание, с кем и чем он связывает свои сподевы на завтрашний день белорусщины. рысавага уліса на беларускую мову ян максімюк з беластоку знаходзіць падставы для аптымізму ў тых зменах якія адбыліся з беларусяй у канцы двадцатого стагоддзя асноўная прычына чаму я займаюся беларускай мовай беларускімі перакладамі ляжыць у тым што я хачу кажучы агульна быць творчай асобай і гэтае сваё памкненне я магу э, рэалізаваць толькі у абшары беларускай культуры і беларускай мовы значыць былі нейкія настолькі моцныя духовыя эмацыянальныя э, прадпасылкі якія якраз фармавалі мяне як беларуса як чалавека які можа быць творчы якраз у абшары беларускай культуры і карыстальнікаў беларускай культуры тых спажыўцоў ёсць няшмат але сітуацыя не ёсць э, я б сказаў э, настолькі трагічная што як бы такі занятак у абшары беларускай культуры ёсць марным Я б сказаў наадварот апошнія некалькі гадоў паказалі менавіта што беларуская культура можа стацца якраз такім абшарам у якім беларус чалавек можа сябе выявіць якраз найбольш поўна беларуская культура як бы перастала быць заложнікам нейкай дзяржаўнай ідэалогіі ці палітыкі і як бы вярнулася да такой нармальнай сітуацыі у якой культура існуе ў кожнай краіне а гэта значыць перш за ўсё як патрэба творчых індывідуальнасцяў і асобаў і ў другую чаргу як патрэба дзяржавы ў падтрыманні тае культуры для замацавання свае нацыянальнай тоеснасці а сёння беларуская культура это перш за ўсё патрэба творчасці індывідууума патрэба творчасці асобаў паколькі яна ўжо не знаходзіцца на службе нейкай ідэалогіі а нават сказаць можна наадварот што яна нават і як бы адкінута зусім э, на ўзбочак э, непатрэбная форма актыўнасці то гэта дае беларускай культуры як бы шанс першы такі э, шанс ад семдзеся гадоў калі культура можа вярнуцца да тых вартасцяў да тых сваіх каранёў аўтэнтычных калі яна можа знайсці сапраўдныя свае вартасці характэрныя e, іншым народам, калі яна можа сказаць, што ёсць подлае, што ёсць шляхетнае, што ёсць свабода, што ёсць няволя, адкінуўшы усякае ідэалагічнае шалупінне. У суме я б сказаў бы, што гэта ёсць аптымістычная прадмета э, у гэтых цяжкіх э, часах для беларускай культуры. Культура перастала быць заложніцай палітыкі ідэалогіі і культура як бы вяртаецца да сваіх натуральных і нармальных каранёў. Другая прыкмета гэтай культуры, якая выявілася ў апошніх гадах, яна таксама істотная і паказвае на тую новую сітуацыю, якая ўзнікла цяперка для Беларусі. Па-першае, беларуская культура як бы выйшла са свайго нацыянальнага гэта, у якім яна да гэтай пары знаходзілася. Што это значыць? Сёння э, такі чалавек культуры, творца беларускай культуры, raptam myślić i baczyć sobie u kategoriach mianowita pełnej najszerszej struktury, skażem, ci kultury europejskiej, ci kultury suświetnej i, i on musić to, co stwaraje, suwymiarać mierkami europejskiej i suświetnej kultury. Kali w takiej sytuacji białoruska kultura wyżywi, mianowita u sytuacji jakby takiego ucisku u swojej krainy i w sytuacji, skażem, zmagania E, za месца на існаванне ў пейзажы сусветнай культуры, то я думаю, што гэта будзе моцная культура і яна не прападзе, незалежна ад таго, як далей будзе развівацца палітычная будучыня Беларусі гэта быў ян максімюк які бачыць свой аптымізм у тым што беларуская культура перастала быць заложніцай ідэалогіі і выйшла на свабоду наступны і апошні сёння наш суразмоўца навуковец і аўтар папулярных гістарычных кніг геннадзь саганович што да мяне дык я пакуль што рукі не пускаў увогуле шмат чаго тут прадвызначана прыродай ці канстытуцыяй скажем козерог народжаны год быка просто асуджаны ў прагацца яраці ісці под гару пэўныя асабістыя прынцыпы ці правілы як скажем сцвярджэнне того что мусіш прынцыпаў ідэала уже накладаюцца на зададзенае і это ёсць нейкім волетрыманнем якое становіць маральную гігіену Э, вельмі блізкая думка аднаго вялікага нямецкага паэта сказаўшага што жыць у сваё задавальненне это доля плебеяў хіба толькі дадам што задавальнення і сам не цураюся проста ад акту тварэння яно большае чым ад спажывання можа гэта таму што тады яно ўжо належыць не толькі мне але калі пра час апісці пра астатняе што ўдавалася рабіць ці раблю у мякка кажучы не зусім спрыяльных умовах то сам часопіс далёкі ад э, творчасці ад звальнення гэта хутчэй нуда і руцінная праца і ні разу задаваўся пытаннем ці ці рабіць далей ці кідаць ці ёсць сэнс і тут галоўнае што жывіла што мацавала гэта ўсведамленне вартасці справы яе вагі плюс хоць якая сатысфакцыя хоць маленькі поспех які і апраўдвае веру ну, вось скажем самае нядаўняе Змясцілі электронную версію часопісу в інтэрнэце і пайшлі лісты ад гісторыкаў Японіі, Канады, штатаў. Ну, не было ж такога яшчэ. І мы робімся фактарам сусветнай гістаграфіі, мы уступаем у сусветны сусветнае сумове як суб'ект. Хіба не цешыць гэта вогляд хіба не важней за неладкаванасці асабістыя пытанні многія цяперашнія. Вось тое, што не дае сыходзіць з э, так бы мовіць дыстанцыі со шляху. Али бесплённость всего, что раблю, была видовочна, я бы одразу покинул, широ скажу, каб не стать просто заложником рефлексу нескончанных деяния. А так, коли усведомляешь, что рубишь свое белорусское, что на своем месте, это значит, что за тебе этого никто не зробит, просто никто не может зробить. И особливо, коли отчуваешь, ты бачишь поплечников, побольше, какие рубят, еще больше, так можно трывать и трывать покуль здароўе гэта быў гісторык геннад цаганович так думаюць розныя прадстаўнікі нацыянальнага адраджэння пра ягоную будучыню што да мяне то я салідарызуюся са сваім пакаленнем і ўласныя найбольшыя спадзевы звязваю з тым што зраблю сам з паміж аб'ектыўных чыннікаў найбольш давяраю голасу крыві або генетычнай памяці бо сённяшнія неафіты адраджэння прыходзяць у яго дзякуючы найчасцей не выхаванню адукацыі або прачытаным кнігам а менавіта дзякуючы поклічу ўласных генаў згадзіцеся што атрымліваючы такія адказы мы робімся мацнейшымі духам таму давайте зробім шырэйшую нараду разам са слухачамі з кім і чым вы звязваеце свае спадзевы на заўтрашні дзень беларушчыны думаю калі мы атрымаем шмат лістоў то гэта будзе наш беларускі рэферэндум у адрозненне ад двух папярэдніх стваральны а не разбуральны павернуты ў будучыню а не ва ўчарашні дзень гэтак мы злучым нашыя спадзевы ў атворы вострыя брамы якая сама найвялікшы беларускі сымбаль надзеі Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Геннад Цаганович, Ян Масімюк, Ігор Герменчук, Віктор Шалкевіч і Алексей Каўка. Прадюсер у празе Сергей Шупа аўтары вядучы перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей дубавец водгукі дасылайце на адрас 220 005 менск 5 паштовая скрынка 111 острая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду у